silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tik tai daržovės. Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė Dievas. Kas tu toks, kad dristi teisti svetimą tarną? juk ar jis stovi ar puola, tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes viešpats turi galę jį palaikyti. Vėlgi vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgesi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai viešpačiui. Kas valgo, valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui. O kas nevalgo, nevalgo viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. Ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Jei gyvename, viešpačiui gyvename. Jei mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties juk Kristus numirė ir atgyjo, įdant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų viešpats. Tai kaipgi tu smerki savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukime teisti vieni kitus. Verčiau pasiryškite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. Aš žinau ir esu tikras viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet jei kas mano esant netirų dalykų, tam jie netiri. Jei tavo brolis liūdi, kai tu viską valgai, tu jau nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Savo valgymu nepastumėk į pražutį to, už kurį mirė Kristus. Ką jūs gerai darote, tegul nebūna akstinas pikdžodžiauti. Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgys ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir primtina žmonėms. Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Taigi negreuk Dievo darbo dėl maisto. Nors viskas tyra, bet gali tapti blogą žmogui, kuris valgo piktindamas kitus. Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno, ir vengti visko, kas gali pastumėti brolį į nuodėmę. Savo įsitikinimą pasilaikyk savo Dievo akivaizdoje. Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes elgesi ne pagal tikėjimą. Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė.